पोइ खेसि मलाइक हेठे तरफ़ खां सॼो त ॾुख न कर बेशक तुंहिंजे पालण हार तुंहिंजे हेठां तलाउ पैदा कयो आहे